Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Həfs Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdır. Bu möhtərəm sahabənin qızı Həfsə radiyallahu anhə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi və möminlərin anasıdır. Bu sahabə də cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bu sahabənin səxavətli olması haqda neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Həmin hədislərdən birində rəvayət edir ki, bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, bugün mən olduqca çox mal dövlət əldə etmişəm. İndiyədək mənim bu qədər malım olmamışdı. Xeybərdə əldə olunmuş qənimətlərdən mənə 100 pay çatıb və mən bunların sayəsində Allaha yaxınlaşmaq istəyirəm. Hamısını Allah yolunda xərcləmək istəyirəm. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona daha xeyirli məsləhət verib dedi. Əslini özündə saxla, gəlirini isə Allah yolunda səfər et. Beləliklə, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona öz malını Allah yolunda vəqf etməyi və bu mal durduqca, gəlir gətirdiksə, savab qazanmağı tövsiyə etdi. Tabinlərdən olmuş Əməş, rahiməhullah deyir ki, Bir gün mən Ömərin yanındaykən ona 120 min dirhəm pay verdilər. Ömər məclisdən qalxana dək bu pulların hamısını kasıblara payladı. Həmsinin o, sevdiyi malını Allah yolunda xərcləməkdən həzz alırdı. Ən çox payladığı isə şəkər idi. Ondan nə üçün bunu daha çox sədəqə verirsən deyə soruşanlara deyərdi. Çünki mən şəkəri çox sevirəm. Uca Allah isə buyurur, sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Əbu Musəl Əşəri radiyallahu anhu məktub yazıb, ondan Cəlulə kənizlərindən ən gözəlini, ən bahalısını alıb onun yanına gətirməyi tapşırdı. Nəhayət, Əbu Musa kənizi Ömərin yanına gətirdikdə, o bu kənizi azad etdi və bu ayəni oxudu. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Rəvayət edilir ki, Tabi isə İbn-i Züeyb demişdir. Bir gün Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Sədiyyəyə min dinar verdi. Lakin o bu pulu götürmək istəmədi və dedi, bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Onda Ömər radiyallahu anh ona dedi, gəl sənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu haqda nə buyurduğunu xəbər verim. O belə buyurmuşdur. Əgər sən istəmədən və səy göstərmədən Allah sənə ruzi yetirsə, onu götür. Çünki bunu sənə verən Allahdır. Bu möhtərəm sahabənin də fəziləti barədə bir çox hədislər rəvad edilmişdir. Həmin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu tərifləyib demişdir. Əgər məndən sonra Peyğəmbər göndərilmiş olsaydı, Ömər olardı. Həmsinin bir başqa hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Ey Xattabın oğlu, Canım əlində olan Allaha and olsun ki, şeytan sənə rast gəldiyi zaman yolunu dəyişdirib başqa yol ilə gedər. O həmçinin demişdir. Cənnət əhli özlərindən yuxarı mərtəbələrdə olan kimsələrə sizin üfüqdə görünən ulduza baxdığınız kimi baxacaqlar. Şübhəsiz ki, Əbu Bakır və Ömər ən yüksək mərtəbədə olanlardandır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Peyğəmbərlər və elçilər istisna olmaqla yaşlılar arasında Əbu Bakır və Ömər cənnət əhlinin ən hörmətli sakinləridirlər. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhına demişdir. Bir gün mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ilə birgə ənsardan olan bir qadının yanına getdim. Qadın bizim üçün bir qoç kəsdi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İndi cənnət əhlindən olan birisi içəri daxil olacaq dedi və Əbu Bakır radiyallahu anh içəri daxil oldu. Sonra o, indi cənnət əhlindən olan birisi içəri daxil olacaq dedi və Ömər radiyallahu anh içəri daxil oldu. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Uca Allah Öməri haqqı deməyə və qəlbən onu təsdiqləməyə müvəffəq etmişdir. Və yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün son günlərində öz sahabələrinə belə buyurmuşdur. Mən sizin aranızda hələ nə qədər qalacağımı bilmirəm. Odur ki, sizə məndən sonra Abu Bakra və Ömərə qulaq asmağı tövsiyə edirəm.